Mais uma do DJ Pedro. Pedro. Teste do aro 20, ela pede pra entrar. Cuidado novinha, tu não vai se apaixonar. Tá com a maldade, se eu chamar ela vem no pelo. Você tá com os perigosos, com os menor paloso. Nosso problema nunca foi a falta do dinheiro. E se os boys voltam até na pra aprender a Independente se chão daqui é barro feito de vários barracos. Cavalo de Troia, nós estamos podendo tocar. Podendo tocar. Hoje você tá com o maloqueiro da sua rua. Corpo tatuado e a mente de vilão. O coração foi desapegado, então partiu pro meu peão. Eu tô vivendo a vida que eu pedi pra Deus. Desejando bem até para os inimigos meus. O importante mesmo é o progresso abraço, nós ao certo pelo certo. E na calada da noite vou em busca do carvão. Já gastei muito ontem, hoje quero redobrar. As gata gold pra me tirar das minhas solidões. Pra ser fiel, só E ela quer sentar, marolar. Se acabar e pro DJ Pedro, ela vem sem medo. E se parar, vai vem das facas que tá doida pra dar pros menor maloqueiros. DJ Pedro, ó. Oh. Skunk, uma fuma, nota verde, piscina azul. Vou descendo de nave pra baixada. O é da Zona Sul só encosta se vai fumar um. Então vem pisando fofo nas estradas. É legal pro degal, sou maloqueiro marginal. Aqueles das felinas se joga e é natural. Os kits é surreal, né? Que choque é do original. É disso que elas gostam e sabe que não tem igual. Amiga me conhece, diz que me segue no Insta. Que já curtiu minha foto quando eu tava dias vira. Olha que ironia do destino e da vida. Vai dar problema. Vários esquema, fura quarentena pra comer a morena. Encostei no J pra dar um peão. Tava tendo um rave de malandro bom. Dentro da Evoque só baseadão. Sobe pra mente, fica tranquilão. Vou me julgar o que eu sou tatuado eu fiz a boa e hoje eu tô placo. Na vira preta com os vidros filmado, com cinco puta do lado, cada um meu passaco. Tá firmão, depois da resenha é fato, rolê de jet no lago, porque nós tá enjoado. Vai dar bom, e vai dar bom. Vai dar bom. E ela quer sentar, marolar. Se acabar e pro DJ Pedro, ela vem sem medo. E se pá afasta. Vem do asfalto e tá doida pra dar pros menor maloqueiro. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo.